А сега ќе отвориме во Јован 14 глава. Ова е една позната адвентистичка глава, би рекол. Зошто? Самите први три стиха кажуваат. Едно прекрасно ветување Христово. Мегутоа, пред да го прочитаме ветувањето, да спомнеме некои моменти од 13 глава. На Исуса му е јасно дека доаѓа часот кога треба да го напушти овој свет и да оди кај таткото. И затоа од љубов кон своите ученици, од таа горна сова, ќе се понизи, на дело ќе им покаже што, кои се всушност најголемите христијански величини. Меѓутоа и ќе ги разочара, ќе ги збуни затоа што ќе им каже дека уште малку заминува уште додатно ќе ги збуни дека еден од вас ќе ме предаде. И ако добро пратевте од 13 глава, учениците се тотално изгубени. Те ништо не сваќаат. Не разбрале ни тоа дека Јуда е предавникот. Дори и кога излегол, Исус кога му ги рекол оние зборови, оди, прави, што е можно побргу, не можеле ништо да разберат. Биле изгубени. Не знам дали некоја што се нашле, се се изгубиле воопшто. Ова, значи, буквално зборам, се си изгубиле некаде. Јас ке се сетам а, уште во седмо оделение кога одевме на екскурзија низ Југославија тогашна. Ако сте биле во стариот град, дел од Загреб, некако мене ми личаа сите зградички тамо исти, сите улици исти. И за, за, за останавме некако јас и мојот школски тони а, во една продавница купувавме бадминтон некој така, не, ни фати око, излегуваме ги нема, овие никаде, ни наставници, ни ученици, ништо. Каде сега и што правиме сега? Тргнахме лево, тргнахме десно, се не изгледа исто некако. За срека, јас се секавав на улицата и бројот кај што беше хотелот. Меѓутоа, не, не може да го најдеш, се вртевме, се И на крајот ни текна имаше полицијска станица, видовме, дај ги прашаме полицајците. Дечишта се тоа тоеш. И некако ете успеавме да Тука бевме на преку две раскрсници, меѓу близко сме биле, меѓутоа сепак кога <laughs> не го знаеш правецот, кога се избуне, ти си изгубен. И да не спомнувам за во Гетеборг, кога стигнав во Шведска, да сум го кажувал тоа, кога не ме чекаа ти што требаше да ме чекаат, стигнав таму без куфери, така да Наистина бев изгубен. А во војска, на Скопска Црна Гора, ова беше едно страшно искуство. А малку фалеше да паднеме во провалија. Значи, знаете, Скопска Црна Гора, ако сте, сте кашувале најгоре тамо на рамно, така нареченото рамно, тоа е највисоката точка или до 565 така некако метри, ако не се лажам. Таму ни беше тогашната привремена караула. Имавме нокна патрола магла прс пред око не се гледаш. еден метар, од ќе видиш. И неверојатно, отпосле свативме која малку се раскрена, таа облак буквално, знаете, таму облак е, ќе помени, не се гледа ништо. Ние сватифме кај сме биле на еден чекор од провалијата. Фала на Господа, значи, и за тоа искусство. Меѓутоа, ете, тоа е изгубеност. Збунеци, не знаеш ни кај одиш, ни кај да фатиш. Во таква една состојба се учениците и сега Исус им вели во првиот стик да не се вознемирува вашето срце. Како да не се вознемирува? Ти ке не напуштиш, некој од нас ке, не, ке те предаде, па не знаеме ни каде одиш. Петар му вели, зашто да не можам да тргнам? Не, не можеш да тргнеш по мене. Тотално се збунете. И што им вели? Пазите, тоа е Исус кој што, да се подсетиме во 21 стик во 13 глава. Исус се возбуди во духот. Исус бил вознемирен, тоа друга работа, затоа што еден од неговите, еден од неговите ученици ќе го предаде. Зборувавме минатиот пат колку Исус се борел и дал се од себе само за да го спаси Јуда, неговиот предавник, дури и светата вечера му ја дал да учествува во светата вечера, прв на него му ги измил нозите. Исус е возбуден, Исус е вознемирен, но тој воопшто не обрнува внимание на себе. Не му се битни учениците. И им вели да не се вознемирува вашето срце. И покрај тоа што ќе има раздел, ќе се разделиме, вие, еве кој е лекот која сте изгубени навидум, кога, не знам, едноставно работите не ви одат онака како што треба мислите дека готово е со вас. Некој денеска нешто такво спомна, не знам, дали беше Луиза во своето излагање за благодарността која, која кажуваше, која си имала болки или не знам, која кажа дека едноставно си мислила готово, крај, крајот дошо. Лекот е верата. Вели, вие верувате во Бога, верувате и во мене. Повторно, Исус нагласува дека тој е Бог, односно тој и Отецот се едно. Верувате во мене, верувате во Бога. Немојте да се вознемирувате. Зошто? И сега следи она огромно ветување. Овие стихови мене посебно ми се драги. Ако некој се сомнева во тоа дека Исус повторно ќе дојде, и кој знае па кога ќе дојде, јас сум слушнал муабети меѓу нас, леле, чекаме толку години, остаревме веќе и деца, и внуци, и све, Исус што го нема. И тоа Дали ние веруваме на Божите речи или не? Слушате ги овие зборови. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ки ви кажев. Исус се што е потребно ни кажува. А, зашто одам да ви приготвам место. И која ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете вие каде што сум и јас. Што тука треба да се коментира? Е, слабоста е таа наша човечка, вера немаме. На ова треба да се фатиме вака со две раце. И да не се сомневаме воопшто. Исус јасно и гласно кажува, одам да ви приготвам место и кој ќе ви приготвам, ќе дојдам да ве земам и да бидете таму кај што сум јас. Значи, ќе има разделба, тоа нема да трае вечно таа разделба. Повторно ќе бидеме заедно. Често пати ќе почине некој наш близок. И знаете како светот жалеме, и до Павле вели, ние не сме како светот, ние не треба да жалеме како нив. Зошто? Затоа што ќе дојде Исус и да не земе и нас, ама и тие наши, ќе ги воскресне од гробовите, па заедно во еден миг ќе се кренеме на облаците, како вели таму слонјајте. Тоа се силни стикови на кои што наистина треба да, да се фатиме со вера. Секавате, може би, на Авакум во какво време живеал? Хабакук, Авакум колко му било тешко. За сите тие неправди да ги гледа во обществото, околу него, во самиот Израел. И кога прашал Господа, што е, до кога, зошто? И во втора глава на Авакум, Бог му вели, да прочитаме, не сакам на памет, ова е, ова се силни стикови, значи Авакум, веднаш после Наум, а Наум е толку мал што тешко се наоѓа, Наум е после Михеј. Еве првиот стих, втора глава, Ке застанам на својата стража и ке ке се поставам на кулата, ке внимавам да видам што ке ми рече тој, Господ, и што да одговорам, што да одговорам на мојот укор. веш Господ ми говори и рече. Запиши го видението, врежи го врз плочки, значи, видението кој што му го дал Господ. А нам како да ни вели денеска запишите и овие два-три стиха од Јован 14 глава, 1, 2, 3. Врежи и врз плочки. Врз тие плочки тука во предниот дел од мозокот. Та поминувачот да го чита лесно, че значи не само ние, него и тие што другите да бидат осведочени, да, да знаат, зашто видението е сепак за определено време, брза кон исполнување, нема да излаже. Па и ако се забави, чекај го зашто на вистина тоа ќе дојде и не ќе се забави. Интересен овој речник. И да се забави, чекај го, затоа што нема да се забави. Кога сме овде, сега во втора, второ Петро, само малку да се пренесеме, за момента држете прст во Авакум. второ Петро. Ова е околу второто Христово дојање, кое што толку желно го очекуваме, Ја верувам дека сите ние сакаме Исус да дојде, па сега спремни, спремни не спремни, не спремни, ама верувам дека имаме жел. А, второ Петрово, оти ни, ни се смачува веќе од овој свет. <laughs> Мене ми се смачува веќе. Второ Петрово, трета глава, од девети стих. Господ не го забавува тоа што го ветел.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 Некои од вас остареле тука во овие клупи. А, ние, некои што сме помлади, си велиме се, а јас, јас, јас викам 20 години, не може да иде ова повеќе од 20 години. Меѓутоа, каде знам? Може ке има и 50. Пример. Меѓутоа, како до тогаш? И второ Петрово многу убаво кажува како да живееме побожно, во мир и така натаму. Меѓутоа, како Бог му се обратил на Авакум, како го охрабрил? Ете, вели на горделивиот во четвртиот стих, душата не му е праведна, а праведникот ке живее преку својата вера. Верувате во она што Господ го ветил. Тоа што го кажал на учениците во 14 глава Јован, тоа се однесува и на нас, на учениците негови од 21 век. И какво е тоа само ветување неверојатно? Сега, да обрнеме малку внимание на овој момент. Како тоа, Исус вели, ќе одам да ви приготвам место. Ако отвориме во Мати 25 глава, Мати 25 глава, 34 стих, видите што вели овој стих. Матеј 25.34, судниот ден во тој дел каде што а, е поделбата на лево и на десно на кози и на овци. Се што им вели на овците, во 34 стих, тоа Тарот им рече на они од десната страна, дојдете благословени од мојот татко и примете го во наследство царството кое ви е приготвено од создавањето на светот. Понимавате? Царството кое што ви е приготвено од создавањето на светот, што тогаш Исус ке оди да приготвува. Има и тоа своја смисла. Значи, а, тој ја врши таа посредничка служба, постојано посредува пред Отецот за нас, а ние сме тие кои што треба да го градиме карактерот да се подготвуваме тук. Залудно е тоа што место што ќе биде подготвено ако ние не го изгланцаме нашиот карактер. Меѓутоа, намерата Господова од самиот почеток е да биде со нас во сета вечност. Уште од предсоздавањето на приготвено од создавањето на светот е тоа место за нас. Многу ќе биде жалостно да некој не се најде таму. А што, вели, што им вели на козите подолу малку во 41-иот стих? Ова е исто така интересно. Тогаш ќе им рече на они од левата страна, одете си од мене проклети во вечниот оган, приготвен за кого? За гјалот и за неговите ангели. Господ никогаш немал намера. Таа љубов не може да има намера, не може да има некоја пресметка да луѓето завршат во пеколот под наводници, кажа, во тој оган, и да ги снема. Господ сака сите да се спасиме. Значи, оганот и пеколот се подготвени за гјаволот и за неговите ангели, затоа што ја преминале линијата. Но за жал, ете, сепак, на тамо ќе завршат. Но Господ никогаш немал намера да никој од нас тамо заврши. И јас, не се, јас е на стихот. Во оган 41 стик, значи, во вечен оган, знаеме што значи сега тоа да не го објаснуваме, вечен оган, приготвен за гјаволот и за неговите ангели, а погоре видовме дека небото е приготвено за нас. Никош Господ не имал намера нас да не фрли во пеколот. Тоа е Господ кој што е љубов. Сега во четвртиот стик од 14 поглавје Јован, се јавува овде Тома, не, всушност Исус им вели, а знаете каде одам јас и патот го знаете. А Тома вели во петиот стик, Господи не знаеме каде одиш, како можеме да го знаеме патот? Дали не се секаваме дека неколку пати веќе Исус им кажува каде оди? Уште во седмата глава. Ако читаме во 33 стих, седма глава, 33 стих, Меѓутоа, ете, тоа е таа изгубеност. Тоа е тој сомнеш, тоа е тоа неверие. Седма глава, 33 стих. Јован, значи. Тогаш Исус рече, уште малку време сум со вас, потоа заминувам кај оној кој ме пратил. А неколку пати им кажува, ни сите тие глави читавме, Отецот кој што ме прати. Јасен и децеден но тома и не само тома, туку и сите други, како тоа, Господе, знаеме кога не знаеме, како можеме да го знаеме патот. И шестиот стих, за кој што може да заборуваме многу, но јас тука ќе заклучам со шестиот стих, е многу мокен. Ова е една силна изјава Христова, која што е многу политички некоректна. Зами... Слушате изјавата. Исус му рече, упатувајќи му ги ови зборови пред се на Тома, затоа што тој прашува и вели дека него знае патот. Јас сум. Некој пати слушам некој цитира пат, вистина и живот. Не. Не вели пат, вистина и живот. Исус вели јас сум патот, вистината и животот. Патот. Тоа е еден, нема друг. Колку е ова политички некоректно денеска? Знаете, денеска сите деноминации велат дека тоа е патот. Сите веруваат дека одат кон спасение, сите веруваат дека го следат Христо. Мегутоа Христос вели патот е еден и само преку мене можете да дојдете кај Отецот. Им вели дека ќе дојдам, ќе ве земам, ќе бидете таму кај што сум јас и кај што е мојот татко. Мегутоа, за да дојдете кај Отецот, само преку мене можете да дојдете. Јас сум патот. Не е ни Буда, не е ни Мухамед. Ова е многу политички некоректно, меѓутоа Исус тоа го кажува, Исус и денес како би живел, тоа ќе го кажа. Затоа што спасението е само во Христа. Сите вела денеска е христијански деноминации, да не ги спомнуваме другите. А, ете се делува на тој план па да се здружат познатиот екуменизам и така натаму. Ја мислам дека вчера прочитав дека некоја годишнина имало од некој, може би не е подобро запознат со некој собор или средба во Ниш, меѓу католички некои бискупи и овие православниве, и католичкиот бискуп изјавува дека а, напреднавме еден чекор кон склучување на спогодба и нели, кон а, сближување и така натаму. Тие многу брзо чекори ќе ги направат и ќе се случи да, наистина, многу скоро се ја постигнат својата цел. И знаете, тие велат, по, по што се разликуваме? Ние посетници се разликуваме. Се е исто во секоја религија, секоја религија вели не да убиваш, сака го ближниот и така натаму. Сака го Бога, сака го ближниот. Меѓутоа, да, во ред, тоа учи секоја религија. Меѓутоа, по што се разликуваме ние од другите? Посетници. Тие веруваат дека душата живее после смртта, ние не веруваме. Тоа е, мала, тоа е ситница, тоа е мала работа, тоа е спиритизам. Тоа е тоа кое што ќе ги, ги во всушност. Откровението они го вели. Ситница е саботата во однос на неделата, тоа е ситница. И ред други работи има тука. Тоа не се ситници, тоа се крупни разлики. А патот е еден. Значи, колко и да е политички некоректно, меѓутоа, факт е дека Бог има свој народ, кој што чекори по тој пат, и тоа е единствениот пат. Сите останати, јас ке се послужам со една историска, еден историски исказ за Нели, луѓето велат, па има различни патишта за да се дојде до спасение. Јас ке кажам вака, сите патишта водат во Рим, освен едниот. А тоа е Христос, патот, кој што води кон спасение. А Рим Оној кој што е иницијаторот и а, креаторот на таа Европска Унија или, еве, ако сакате, поширок и новиот светски поредок и така натаму, тоа е Вавилон. Па гледате што се случува. Морате да прифатите некои ненормални норми, некои нивни, за да влезете во таа Европска Унија. Се молам, не сакам сега да зборувам, меѓутоа, знаете на што мислам. Тоа е Вавилон, тоа не е пат, тоа не е Божи пат. Нека се носат по јеволите и Европска Унија и сите. Патот е еден. Политички е некоректно, вред. <laughs> да, му така. Тука ќе завршам, цитирајќи го уште еднаш, цитирајќи овој изјава на Исус. Исус рече, јас сум патот и вистината и животот. Една е вистина, еден е пат, а животот е само во Христа. 1 Јованово, 5 глава, 11 и 12 стих. Оној кој што го има Христа, Синот Божи, го има живот. Се мисли на вечниот, се мисли на спасението. Оној кој што го нема, нема живот. Нека му е слава на Господа за вака јасната вистина. Појасна не може да биде. Амин.